Ilki bilen biz gaýdyp gelýäs, şu jähil diýilýändir, ylymsyzlyk. Doga adam, adamda ylymsyz dogýamy ýa ylymly dogdy şu meselede, şoňa gaýdyp gelmeli. Ilki bilen näme, biz gaýtmaly. Hatda şuň ylymsyzlygy kabul etýä diýiler ýaly, ha ylymsyzlygy kabul ediler ýaly, ýa edilmez ýaly. Asyl adama gaýdyp gelýäs. Adam doganmy şu meselede? Alym bolup dogdumy ýa şu Alla birlenmeli we şirk etmeli däl ýa şu meselede näme ylymsyz bolup dogdy şoňa seretýär. Buňa seretjek bolsagam kime gaýtmaly? Adam alaýhyssalama gaýtmaly. Adam alaýhyssalamy Allatagala direldip şu dünýä getirende şu meselede ylymlymy ylymsyzdy? diýdi. Din dünýä. Kime ibadat etmeli? Kime ibadat etmeli? Şirk näme? Tawhid näme? Adam alaýhyssalamy hemme zady öwretdi. Soň Adama öwreden zatlaryny perişdeden sorady Allah Taala. Perişdelerden sorady. Perişdeler näme diýdi? Biz bilemizok diýdiler. Kim afzal bolup çykdy? Adam alaýhyssalam perişdeler. Adam alaýhyssalam. Şoň üçin hem Siz onda Adama sežde ediň diýdi. Şeýdibem perişdeler Adama sežde etdirdi. Näme üçin? Adam hemmesinden ylymly çykdy. Şonuň üçin hem hormatlanmaklyga näme? Hakgal boldy. Hormatlan diýdi. Sežde ediň diýdi. Ybadat seždesi buýrulmady. Hormatlamak seždesi buýruldy. Iblis şo taýda haset etdi, dinden çykdy. Kapyr boldy. Dogry dälmi? Ylymsyzlyk bilen kapyr boldumy? Ýok, hasat bilen, iba bilen, Allaň emrine tabyn bolmasyzlyk bilen. Iblis bilen işimiz ýok. Adam alaýhyssalama gaýdyp gelýäs. Adam alaýhyssalam soňam şu dünýä näme ugradyldy? Dogrydanmy? Dünýä ugradyldy. Soň yzyndan näme? Zürriýetleri boldy. Köpeldi Adam alaýhyssalam. Höwa ýas, höwene ondan ýasaldy. Soň köpeldi, köpeldi, köpeldi, köpeldi. Bir asyr, iki asyr, üç asyr, on asyr. Ibn Abbas razyýallahu anhuma näme diýýär? Sahyh Buharyda, Nuhuň wagtyna çenli hemmesi towhitdady diýýär. Düşündiňmi? Hemmesi towhitdady diýýär. Şirk diýilýän zadyň yzam ýok. Düşündiňmi? Indi şular bilýän ekenlermi? Bilen akenler. Bilýän eken. Indi asyl beni adamda, dogry dämi? Asyl Adam ogluna, ýaňky towhid bilen şirk ylmy, bilinýän bolup inderilimi ýa bilinmeýän bolup soň Alla wahyý aýtdymy? Asyl inderilende şo ylmy bilen ugradyldy, dogry dämi? Netijesi miwesini kimde gördük, adamyň şo meseläni bilýändigini perzentlerinde gördük. On asyra çenli towhiddadylar. Soň näme? Nuhuň kowmunda eýýäm ulamalar azalyp başlaýar. Şeýdip hem iň soňky ulamalar hem ölýär. Öwlüýä, salyhlar, pirler hem ölýär. Onnoň şu mesele näme bilinmeýän bolup galýar. Haýsy birinji? Bilinme jähil birinji geldimi ýa ylym birinji geldi? Ylym birinji geldi-de jähil gidirdi. Dogry dämi? Jähil gidirdi. Şoň üçin hem olara uzur ýok. Düşündiňmi? Şu meselede uzur ýok. Asyl ol bilinýän zatdy. Delilsiz asyldan çykdylar. Şeýtana eýerip asyldan çykdylar. Dogry dämi? Şoň üçin hem biz näme etýäs? Bagyşlamyz akdyýar. Birinji delilimiz näme? Bagyşlanan akdyýar. Bu dünýäde müşrik diýär. Bilsin bilmesin. Birinji delilimiz şu Adam alaýhyssalam indirlende şu ylym bilen ugradyldy. Hatda 10 asyra çekdi. Soň şeýtan näme etdi? Bular allap tawhidden şirke çykdylar. Tawhidden şirke çykanlarynda Alladan we Rasulyndan delilleri bardymy? Delilleri ýokdy. Delilsiz asyldan çykan adamyň delili kabul edilýärmi? Kabul edilenak. Şoň üçin bular delilli tawhidden näme asylsyz, delilsiz şirke çykdylar. Soňam biz bilemäz, bilemizak tawhidi diýdiler. Bilemizak sözi şu meselede kabulmy? Kabul däl.